Sestā nodaļa Tonakt pār Matisa pilu un apkārtējiem mežiem nāca tāds sniegs, ka pat plikpauru spērs neatminējās pieredzējis tik lielas kupenes – Četriem vīriem vajadzēja bīdīt pils lielos vārds, lai pa tiem varētu izspraukties un norakt vismaz lielumu sniega. Arī plikpaurs pērs pabāls deguna ārā un nopētīja balto izmirušo klajumu, kur nu viss gulēja zem sniega sēgas. Vilka žokļi bija pilnīgi aizķepēti. Ja turpinās snikt tā kā pašlaik, tad caur šai kalnaizē varēs tikt neatrāk kā pavasarī. Tā domāja plikpaurs pērs. Klau, fjūsaku! Viņš sacīja. Ja tu nezini lielāka prieka, kā lāpstot sniegu, tad vēl labu laiku es tev varu apsolīt būs daudz jautru brīžu. Plikpaurs pērs lielākoties pareģoja pareizi, un taisnība viņam bija arī šoreiz. Ilgu laiku sniegs gāzās zemē blāķiem dienu un nakti. Laupītāji <laughs> raka un lādējās, bet savs labums no sniega bija. Nevajadzēja turēt sārdzes pret borkas dienderiem, ne pie vilku žokļiem, ne arī pie ēlas rīklas. Borka jau gan ir muļķāks par sivēnu, Matis sacīja. Bet tik necilvēcīgi dumš taču viņš nebūs, ka gribēs kauties iegrims līdz padusēm sniegā. Tik dumš nebija arī Matis, un bez tam tieši šobrīd tas viņam tiesko nebija prātā. Viņam bija daudz ļaunākas lietas, ko domāt. Pirmo reizi mūžā Roņa bija saslimusi. Nākamo rītu pēc ziemīgajā mežā pavadītās dienas, kas tik tikko nekļūpa par viņas pēdējo dienu, Roņa pamodās ar lielu karsoni un sev par brīnumu juta, ka viņa nemaz negrib celties augšā un sākt dzīvi kā parasti. Kas tev noticis? Matis nomaties ceļos pie viņas gultas iekliedzās. Ko tu runā? Tu taču nebūsi slima! Viņš saņēma Roņas rūku un juta, cik tā karsta. Jā, viņš ir manī, ka roņa deg kā ugunīs un izbijās. Nekad vēl Matis nebija redzējis viņu tādu. Vesela kā rutkus roņa ir bijusi visas savas dzīves dienas, bet te nu gulēja roņa, viņa meita, kuru viņš tik ļoti mīlēja, un viņš uzreiz zināja. Viņš zināja, kas būs. Viņam atņems roņu, viņa nomirs. Viņš sajuta to tik stipri, ka sirds krūtīs iesāpējās. Un viņš nesaprata, ko lai iesāk ar savām neprātīgajām bēdām. Vislabprātāk viņš būtu gribējis izgalvu pret sienu un rēkt, kā to parasti darīja, bet nevarēja taču baidīt nabaga bērnu. Tik daudz saprašanas viņam tomēr bija. Tādēļ viņš uzlika roku uz viņas kvēlošās pieres murminādams. Tas labi, ka tev silti, Roņa, meitiņa, kad, kad slimo, tad jau jābūt silti. Bet Roņa pazina tēvu, un lai gan viņai bija karsonis, viņa mēģināja to mierināt. Nemuļķojies, Matis, tas vēl nav nekas varēja būt daudz ļaunāk. Varēja būt tā, ka es no ziemas līdz pavasarim gulētu zem sniega prom mežā, viņa domāja. Nabaga Matis no jauna viņa iztēlojas, cik salauzts būtu tēvs un asaras sariesās roņai acīs. To redzēdams Matis nodomāja, ka viņa tur guļ un sēro, ka viņai tik jaunai jāmirst. Mīļo bērniņ, protams, ka tu paliksi vesela, tik neraudi vien, viņš sacīja, skaļi apspiesdams šņukstus. Bet kur ir tava māte? Viņš tūlīt iebļāvās un raudādams izskrēja pa durvīm. Kāpēc Lūvis nestāvēja ar zāļu tējām pret karstumiem rokās? Kad Roņas dzīvība karājās mata galā, to viņš gan gribēja zināt. Matis izmeklējās viņu aitu kūtī, bet tur viņas nebija. Nēduši savā aizgaldā blēja aitas, lai gan tās drīz vien pamanīja, ka nav atnācis īstais barotais, jo šis stāvēja noliecis pie aizgalda malas savu pinkaino galdu un raudāja tik nevaldām, ka aitas stipri satrūkās. Matis turpināja kaut līdz lūvis, pabeigus savu darāmo pie vistām un kazām ienāca pa durvīm. Tad viņš iebļāvās. Siev! Kāpēc tu neesi iekšā pie savu slimā bērna? Vai man ir slims bērns? Lūvis mierīgi apjautājās. To es nezināju, bet tik līdz būšu iedevusi aitām, kas tām pienākas, to es varu izdarīt. Ej pie roņas! Viņš kliedz un tad mazliet klusāk nosēca, ja vien viņa vēl ir pie dzīvības. Viņš sāka mest ārā no gubeņa apšu slotas, un, kad Lūvis bija aizgājus barodams aicis, viņš sūdzēja tām savas bēdas. Jūs visi nezināt, ko tas nozīmē, kad ir bērns. Jūs nezināt, kāda ir sajūta, kad jāzaudē savs vismīļākais jēriņš. Te piepieši viņš apklusa, jo nu atcerējās, ka pavasarī visām aitām bija atskrējuši jēriņi. Un kas no tiem bija palicis pāri, No visiem gandrīz tikai sālīts un kaltēts aitu ciskas. Lūvisa deva savai meitai dzert zāļu tējas pret karsoni, un pēc trim dienām roņa bija vesela. Matisam par prieku un izbrīnu, roņa bija tāda pati kā agrāk, tikai maz drusciņu domīgāk. Trīs dienas guļot viņa bija pagūšo to pārdomāt. Kā nu būs? Ar birku. Brāli viņa bija dabūjusi, bet kad viņa varēs ar to satikties, slepenībā tam jānotiek. Viņa taču nevarēja stāstīt Matisam, ka ir draugos ar Borkas laupītāju. Tas būtu tas pats, kas iebelst viņam ar veseri pa galvu, tikai vēl daudz ļaunāk. Viņš būs daudz niknāks un vairāk satriec nekā jebkad. Roņa nopūtās. Kāpēc viņas tēvam Allažu vajadzēja būt tik nesavaldīgam? Vai viņš bija priecīgs vai nikns vai bēdīgs, tas vienalga. Varmācīgs un nesavaldīgs viņš bija pārlieku, kā ar to pietiktu visai laupītāju bandai. Roņa nebija paradusi melot savam tēvam. Viņa tikai noklusēja, ko zināja, kas darīs tev bēdīgu vai dusmīgu. Vai bēdīgu un dusmīgu vienlaikus, kāds viņš kļūs, ja Roņa pastāstīs par birku. Bet tur nekā nevarēja līdzēt. Ja viņa tagad ir dabūjusi brāli, tad viņa arī gribēja būt ar to kopā, pat ja tas jādara paslepšas. Bet kur gan paslepšs varēja aiziet pa tādu sniegu? Uz mežu tikt nevarēja, jo vilku žokļi bija cietumi, pie tam šis ziemas mešs roņu nedaudz biedēja. Kādam laikam viņai ar to pietika. Ap matis pilu turpināja gaudot sniega vētra. Sniegs tik nāca griezdamies un beidzot roņi saprata, cik viss ir nelādzīgi. Neatrāk kā pavasarī viņa atkal dabūs redzēt birku. Viņš bija tik tālu no roņas, it kā viņi abi dzīvo tūkstošiem jūģu attālumā viens no otra. Un nu, tā bija sniega vaina. Ar katru jaunu dienu Roņa kļuva ar vien vairāk sarūktināta par to, un arī laupītāji no sirds ienīdu šo laiku. Katru rītu viņi ķīvējās, kuram kārta rakt sniegu. Dažiem vajadzēja atrakt taku zavotiņu, no kura ņēma ūdeni, tas atradās pusceļā uz vilku žokļiem, un tāda sniega rakšana bija smags darbs. Sniegs šķetināja pilnas acis, un pēc tam vajadzēja stiept mājās smagos ūdens spaiņus, lai pietiktu tik labi cilvēkiem kā lopiem. Jūs esat kā vērši, Lulvis pukojās. Izņemot tās reizes, kad kaujaties vai laupāt, tad jūs strādājat nadzīgi. Un slinkie laupītāji ilgojās pēc pavasara, kad atkal sāksies viņu laupītāju dzīve. Īsinot garo laiku, viņi rak arvien vairāk sniega, grieza slēpis, pārbaudīja savus ieročus, sukāja savus zirgus, meta kauliņus, dancoja laupītāja danšus un pavarta priekšā dziedāja laupītāja dziesmas, kā viņi to arvien bija darījuši – Arī Roņa kopā ar visiem met kauliņus un dziedāja un dancoja, bet pēc pavasara un sava pavasara meža viņa ilgojās uz matu tāpat kā laupītāji. Tad viņa beidzot dabūs redzēt birku, dabūs parunāt ar viņu un dabūs zināt, vai tas ir tiesa, ka birks grib būt viņas brālis, kā viņš bija solījies toreiz sniegputenī. Bet gaidīt bija grūti, un Roņa nevarēja paciest, ka ir ieslodzīta. Viņa kļuva nemierīga, un bija tik garš laiks, Tādēļ kādu dienu viņa nogāja pazemes pagraba vēlvēs, kurš sen nebija bijusi. Vecie cietumnieki kambari bija kaut kas tāds, kas roņē nepatika. Tie bija izkalti klintī, vesela rinda. Likpaurs pērs gan apgalvoja, ka neviens tur nav sēdējis kopš neatmiņamiem laikiem, kad Matis pilī valdīja lieli vīri un mazi kungi. Sen, iekams tā kļūpa par laupītāju pili. Nonākusi vēlvi sasmakušajā dzesturmā, Roņa tomēr juta, ka kalnu sienas vēl glabā sen mirušo cietumnieku vaidus un nopūtus, un viņai sametās neumulīgi ap dūšu. Ar savu raga lākturi viņa apgaismoja kambara tumsu, kur kādreiz bez cerībām ieraudzīt dienas gaismu bija sēdējuši nabaga nekrietneļi. Brīdi viņa klusi stāvēja un sēroja par agrāko cietsirdību Matis pilī. Tad viņa noskurinājās un ciešāk ietinusies vilkādas kažokā čāpoja tālāk pa pazemes eju kas gar cietumnieku kambariem stiepās pa visu pils apakšu. Te viņa bija gājusi ar plikpauru pēru. Viņš Roņai bija parādījis, ko negais bija izdarījis tonakt, kad piedzima Roņa. Nepietika, ka tas bija izplēsis Ellis rīkli. Tieši zem rīklas zibens bija pāršķēlis arī kalnu, un tādēļ pazemes eja vidū bija aizgrubusi un pilna akmeņu šķembām. Te ceļš ir galā, te tev jāapstājas. Roņi sacīja tieši tāpat, kā bija teicis plikpaurs pērs, kad viņi te bija atnākuši. Un tad viņi sāka prātot. Nogruvumu otrā pusē. Tur taču ej turpinājās. To viņi zināja, arī to plikpaurs pērs tika sacījis. Roņi vienmēr bija kaitinājis tas, ka viņa nevar aiziet tālāk, un tagad kaitināja vēl jau vairāk. Jo kas zina, kaut kur aiz akmens šķembām varbūt pašlaik ir birks. Domīgi viņi palika stāvam un skatāmies uz noguruvušajām akmens kaudzēm, un vispēdīgi viņa bija izdomājusi. Labu laiku Roņa nebija diez tik bieži redzama akmens zālē. Ik rīt viņa nozuda, neviens nezināja, kur, un ne Matis, ne Lūvis nebrīnījās, kur viņu uzturas. Gan jau Roņa rok sniegu tāpat kā visi viņi domāja, un turklāt bija pieraduši, ka viņi nāca un gāja pēc savu prātu. Bet Roņa neraka sniegu Viņa vāca nost akmeņu šķēmbas līdz sāpēja rokas un mūkūra. Un tad viņa vakaros pārgrūs ievēlās gultā. Vienu viņa zināja droši. Nekad savā mūžā viņa vairs neņems rokā nevienu akmeni, ne lielu, ne mazu. Bet nebija vēl uz ausis rīts, kad Roņa jau atkal bija pazemē. Un viņa kā apsēsta ķērās pie darba, lai spaini pēc spaiņa krautu pilnu ar akmenu šķembām. Viņa ienīda to, visu šo savāktu akmeņu šķēmbu kaudz tik stipri, ka no viņas naida vientai vajadzēja izkust. Bet kaudze neizkusa viss. Tā palika, kur bijusi, un Roņai vajadzēja staipīt pašai vienu spaini pēc otru un iztukšot tos tuvākajā cietumnieku kambarī. Bet reiz pienāca diena, kad kambars bija pilns, un tad akmens kalns pie noguruvuma bija sarucis tik tālu, ka maz drusciņi piepūloties, Tam jau varēja pārāpties pāri otrā pusē, ja vien uzdrīkstējās. Roņa juta, ka tagad viņai jāapdomājas. Vai viņa uzdrošināsies iet iekšā taisni Borkas cietoksnī, un kas ar viņu tur notiks? To viņa nezināja, bet zināja, ka ir nonākusi uz bīstamiem ceļiem. Tomēr laikam gan nebija neviena tik bīstama ceļa, ko viņa negribētu izmēģināt, lai nokļūtu pie birka. Pēc tā viņa ilgojās. Kā tas bija noticis, to viņa neaptvēra. Roņa taču nebija ieredzējusi birku un bija vēlējusies, lai viņš un viņa borkas laupītāji pazūd kā divi deviņi. Un te nu viņa stāvēja. Un vienīgais, ko vēlējās, bija, lai beidzot tiktu viņpus akmeņu šķembām un redzētu, vai ir iespējams atrast birku. Te viņa izdzirdēja troksni. Otrā pusē kāds staigāja. Viņa dzirdēja soļus. Kas gan cits tas varētu būt, ja ne borkas laupītājs? Viņa aizturēja elpu un neuzdrošinājās pakustēties. Viņa stāvēja kā zemē iemiet un klausījās un gribēja tikt no turienes prom, iekams tas tur aiz akmeņu kaudzēm viņa nav pamanījis. Tad viņš, šis borkas laupītājs, sāka svilpot. Mazu, vienkāršu melodiju. Tādu viņa bija dzirdējusi agrāk, jā, patiesi viņa to bija dzirdējusi jau agrāk pirks bija svilpojis to, kad centās atbrīvot roņu no rumpainīšu alas. Vai tas bija birks, kas tur stāvēja tik tuvu roņai, ja vai visi borgas laupītājs vilpoja tieši šo melodiju? Viņa degājas nepacietības to uzzināt, bet jautāt nevarēja, tas būtu bīstam. Tomēr kaut kā viņai vajadzēja uzzināt, kas ir svilpotājs. Un arī viņa ņēmās svilpot. Ļoti klusi un to pašu melodiju. Tad otrā pusē viss palika klusu. Labu laiku valdīja tik nelāks klusums, ka viņi jau taisījās skriet prom no pazemes. Ja nu pēkšņi pār akmeņu kaudzē pārēps kāds nepazīstams borkas laupītājs, lai iecirstu roņjā savus nagus. Bet tad viņa izdzirda birka balsi. Klusa un nedroši tā bija, it kā viņš nezinātu, ko īsti lai domā. Roņja? Birk! Viņa iekliedzās tik nevaldām priecīgi, ka vai elpa aizrāvās. Birk! Ai, Birk! Tad viņa apklusa. Un pēc tam ievaicējās. Vai tā ir tiesa, ka tu gribi būt mans brālis? Roņa dzirdēja Birku iesmējamies viņu pas akmeņu šķembām. Mana māsa, viņš teica. Es priecājos, ka varu dzirdēt tavu balsi, bet es gribētu tevi arī redzēt. Vai tev ir tikpat melnas acis kā parasti? Nāc un paskaties! Roņa ieteicās. Tālāk viņa netika, jo nu izdzirda ko tādu, ka viņai elpas pietrūka un viņa apklusa. Roņa dzirdēja, ka tālu prom viņai aiz muguras atveras smagās pagraba durvis un atkal ar blīkšķi aizcērts, un nu kāds nāk leju pa kāpnēm. Jā, kāds nāca. Un ja viņa uz vietas neizdomās, ko darīt, tad viņa būs pagalam, un birks arī – Roņi dzirdēja soļus, tie nāca aizvien tuvāk. Pa garo eju kāds lēni un nepielūdzami nāca šurp. Viņa to dzirdēja un zināja, ko tas nozīmē, un tomēr viņa stāvēja kā nekrietneli, izbijusies un nekustējās ne no vietas. Tikai tad, kad bija jau gandrīz par vēlu, viņa beidzot atdzīvojās un steidzīgi pačukstēja birkam. Rīt! Tad viņa drāzās pretī tam, kas tur nāca, lai kas tas būtu, viņš nedrīkstēja redzēt, ko viņa pastrādājusi pie nogruvuma. Tas bija plikpaurs pērs, un viņš nopriecājās ieraugot roņu. Kā es tev meklēju? Viņš sacīja. Diez pasarg tevi no mežonīgajām harpijām, ko tu te dari? Iekams vēl nav par vēlu, roņa aši paņēma viņu zem rokas un pagriezās. Mūždien taču nevar rakt sniegu. Viņa sacīja, nāc, tagad es gribu prom no šajienas. Patiešām, to viņa gribēja, tikai tagad viņa attapās, ko bija izdarījusi. Viņa bija pavērusi ceļu uz Borkas cietoksni. To Matisam būtu vajadzējis zināt. Ne jau tāpēc, ka viņš bija viltīgs kā vecs labs kūmiņš, bet tik daudz viņš sapratīs, ka beidzot te ir ceļš un izdevība, kā tikt klāt Borkam. To jau nu viņam pašam sen vajadzēja ieprātoties, Roņa nodomāja, bet viņa bija priecīga, ka Matis to nebija izdarījis. Savādi gan, Viņa vairs negribēja, lai Borkas laupītājus izlingo no Matisa pils. Tur tiem jāpaliek, birka dēļ. Birku nedrīkst lingot ārā. Un ja viņa spējas to aizskavēt, neviens neiekļūs Borkas cietoksnī pa to ceļu, ko viņa bija atvērusi. Tādēļ pašlaik viņai jāraugās, lai plikpaurim pēram nerastos nevajadzīgas pārdomas. Viņš gāja roņē blakus un izskatījās tāds blēdīgs, lai gan tāds viņš bija vienmēr. Likās, viņš zina visus noslēpumus. Bet, lai cik viltīgs viņš bija, šoreiz Roņa pārspēja viņu viltībā. Viņas noslēpumu plikpaurs pērs nebija atklājis. Vismaz pagaidām ne. Nē, nē, mūždien nevar rakt sniegu, viņš piekrita. Bet mest kauliņus gan var dienu un nakti, kā tu domā, Roņa? Kauliņus mest var dienu un nakti, un jo sevišķi pašlaik, Roņa sacīja dedzīgi vilgatama viņu sev līdzi augšu pa stāvajām pagrabu kāpnēm. Viņa meta kauliņus ar plikpaura pēru līdz pat vilka dziesmai, bet viņas domas visu laiku kavējās pie birka. Rīt. Tas bija pēdējais, ko viņa iedomājās to vakar aizmiegot. Rīt.